U njemu je činjenje dobrih dijela i kako olakšano, jer su sve džennetske kapije otvorene i ni jedna od njih džennetskih kapija ne zatvara se tokom mjeseca Ramazana. I također činjenje loših dijela, grijeha, je otežano, jer su sve džehennemske kapije, kapije džehennemske vatre, zatvorene i ni jedna od tih kapija se ne otvara tokom mjeseca Ramazana, a i šeitani su povezani u lance. Dakle, dok su džehennemske kapije zatvorene, kapije nad kojima stoje pozivači, ispred kojih stoje pozivači koji pozivaju u džehennem. I također šetani dok su povezani u lance. Iskoristimo priliku da se što je god moguće više udaljimo od džehennemske vatre, odnosno od dijela koja vode do džehennemske vatre. Sada, u mjesecu Ramazanu, kada je manje pozivača u džehennem, kada su džehennemske kapije zatvorene i kada su šeitani vezani u lance, podučimo se, upoznajmo se sa dijelima koja vode u džehennem, džehennemsku vatru, pa se klonimo tih dijela. Znajmo, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, da postoje dvije vrste dijela koja vode do džehennemske vatre. Jedna vrsta dijela jesu dijela koja svoga počinioca čine vječnim stanovnikom džehennema. Dijela koja ukoliko čovjek bude ih činio i ne bude se kajao za njih i umre na njima, bit će od vječnih stanovnika džehennema. Vječno će boraviti u vatri. Od takvih dijela je mnogoboštvo, širk. Smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim ili sličnim. Smatranje da je neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala dostojan da mu se bilo šta uputi od ibadeta smatranje da neko drugi uz Allaha subhanahu wa ta'ala stvara, održava, uređuje, smatranje da neko drugi posjeduje uzvišena svojstva kojih je dostojan jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima, budući da je ovo najopasniji grih, na mnogim mjestima u svojoj plemenitoj knjizi upozorava na širk, na mnogoboštvo i onima koji umru na tome širku, na tom mnogoboštvu obećava vječnu patnju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Innehu man yushrik billah faqad harrama Allahu alihi ljenne wa ma'vahu nar wa ma li zalimine min ansar. Doista, onaj koji bude činio širk Allahu, takvome Allah subhanahu wa ta'ala zabranio džennet zabranio da uđe u džennet i njegovo boravište bit će džehennem, bit će vatra, a ti doista nasilnicima, nepravednicima, zulumčarima nećeš naći pomagača, jer su to doista nasilnici, nepravednici, kada pripisuju ljudima ono čega je dostajan jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim od dijela koja svoga počinioca čine vječnim stanovnikom džehennema jeste i nevjerstvo nevjerovanje u Allaha, nevjerovanje u Allahove poslanike, Allahove knjige, Allahove meleke, nevjerovanje u proživljenje, u sudnji dan, nevjerovanje u Allahovu odredbu, nevjerovanje u sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ono je opće poznato svim ljudima. Onaj koji zaniječe nešto od toga, zaniječe namaz, zaniječe post, zaniječe zekat, zaniječe hađ, da je to dakle propisano, kaže da je dozvoljena kamata, da je dozvoljen alkohol, da je dozvoljen blud i slično. Dakle, ono što je Allah subhanahu wa ta'la strogo zabranio, onaj koji kaže da je to dozvoljeno i ono što je Allah subhanahu wa ta'la naredio, kaže da se ne mora to činiti, takav je nevjernik. Također, o ovom velikom nevjerstvu Allah subhanahu wa ta'la mnogo, mnogo govori u svojoj knjizi. Pa između ostaloga kaže Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna en yufarriku bejna Allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا Oni koji ne vjeruju Allaha i njegove poslanike. Ili oni koji žele da naprave razliku, pa vjeruju Allaha, ali ne vjeruju u poslanike. Ili oni koji vjeruju u Allaha i određene poslanike, ali ne vjeruju u druge, pa žele da to uzmu za svoj pravac u vjeri, da im takva bude vjera, da vjeruju u sve poslanike, a ne vjeruju u Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, ili da vjeruju, a ne vjeruju u Nuha i slično, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ulaike humul kafirune haqqa, takvi su istinski nevjernici. Takvi su pravi nevjernici wa a'tadna lil kafirina adaben muhina. A mi smo nevjernicima pripremili ponižavajuću patnju. Vi koji ste se oholili i vi sebi određivali kako ćete vjerovati u vjeri ili u što ćete vjerovati, u što nećete vjerovati, smatrali ste se toliko velikim da možete sebi propisivati u vjeri, Allah će vam zbog toga dati ponižavajuću kaznu sutra na drugom svijetu, na hirtu. Zatim od dijela koja svoga počinioca čine vječnim stanovnikom džahennema, džahennemske vatre jeste i veliko licemjerstvo, licemjerstvo u ubjeđenju, odnosno pokazivanje islama pred ljudima, dakle u svojoj spoljašnjosti, a krijenje u svojim grudima nevjerstva. Kakvi su bili licemjeri i kakvi ih ima i bit će ih do sudnjega dana, da se dodvoravaju, pritvaraju, pretvaraju, pokazujući islam, a u svojim prsima kriju nevjerstvo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže innal munafiqina fi darkil asfali minan nar volen teđida lahum nasira doista će licemjeri munafici biti na najdubljim slojevima džahennemske vatre i ti im nećeš naći pomagača. Dakle, mnogoboštvo, veliko nevjerstvo i veliko licemjerstvo razlozi su vječnog boravka na drugom svijetu, ahiretu, vječnog boravka u džehennemu. Onaj koji umre na nečem od spomenutog, ne pokaje se i ne ostavi se spomenutih dijela, taj će vječno boraviti u džehennemu. Zatim, druga, ra, druga vrsta razloga koji vode do džehennemske vatre i zbog kojih počinioc tih dijela, tih postupaka zaslužuje da bude bačen u vatru, međutim, neće vječno boraviti u džehennemskoj vatri. Dakle, zbog tog dijela on zaslužuje da bude bačen u vatru. Ako mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti to dijelo, on neće ući u džehennem. Ako mu Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti taj grijeh, to loše dijelo, onda će određeno vrijeme boraviti u džehennemu, pa kada odgori za taj svoj grijeh, kada odgori za to svoje loše dijelo, onda će Allah subhanahu wa ta'ala izvesti ga iz džehennema i uvesti u džennet. I takvih dijela, velikih grijeha je mnogo, mnogo. Kako kaže Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, takvih velikih grijeha, upropoštavajućih grijeha je mnogo, toliko da se ne može ni pobrojati. Pa od tih velikih grijeha jeste neposlušnost prema roditeljima jeste neposlušnost, nepokornost roditeljima. Allah subhanahu wa ta'ala također u mnogim, mnogim kuranskim ajetima govori o poslušnosti roditeljima, o lijepom obhođenju prema roditeljima, jer su oni najpriči na takvo ponašanje i upozorava na neposlušnost. Zabranjuje svaki vid neposlušnosti roditeljima, a Allaho poslanik alihi salatu sam također o tome mnogo govori u svojim hadisima. Pa između ostalog, kaže Allaho poslanik alihi salatu wasalam, trojici je Allah zabranio džennet, trojici je Allah zabranio džennet notornom alkoholičaru, onome koji je neposlušan svojim roditeljima i onome koji nije ljubomoran na svoju porodicu onome koji nije ljubomoran na svoju porodcu, to jest onaj koji dozvoljava razvrat, razvratno oblačenje i ostalo u svojoj porodci. Zatim od velikih grijeha, zbog kojih čovjek zaslužuje da bude bačen u džehennem, jeste i kidanje rodbinskih veza. Kidanje rodbinskih veza, prekidanje veze s rodbinom, jer je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, u džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze u džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Rodbinska veza posebno je dijelo. Održavanje veze s rodbinom posebno je dobro dijelo. I zapostavljanje postavljanje veze s rodbinom jedno je od dijela koja zasigurno vode do džehennema. Kao što uspostavljanje veze s rodbinom i održavanje veze s rodbinom vodi do dženneta, kako se spominje u mnogim hadisima i govorit ćemo ako Bog da o tome u našim redovnim emisijama od ponedeljka do petka, nakon mjeseca Ramazana. I na drugoj strani Isto tako, za postavljanje rodbinskih veza, kidanje rodbinskih veza za sigurno vodi u džahnem, džahnemsku vatru. Pa kaže Allah, poslanika alihi salatu, sam u džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Također, od dijela koja, zbog kojih počinioc zaslužuje da bude bačen u vatru, jeste jedenje kamate jedenje kamate, konzumiranje kamate, uzimanje kamatnih kredita. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja ayuhal ladina amanu, la ta'kulu riba ad'afa muda'afa, wattaku allaha la'allakum tuflihun, wattaku nara lati u'iddat lel kafirin. O vjernici, nemojte biti bezdušni zelenaši, već se bojite Allaha subhanahu wa ta'ala kako vam se milost ukazala. Da bi vam se milost ukazala, bojite se vatre koja je pripremljena za nevjernike. Pa Hoće Allah subhanahu wa ta'ala reći, bojite se vatre, ostavite se kamate, bojite se vatre koja je pripremljena za nevjernik. Ako se ne ostavite kamate, vrlo lahko možete ući u ovu vatru koja je pripremljena za nevjernik. Ako se ostavite kamate, Allah će vam kazati svoju milost. Također, jedenje i metka je tima, svejedno bilo ono muško ili žensko, onaj koji jede i metak je tima nepravedno, takav zaslužuje da bude bačen u vatru. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sahira. Oni koji jedu i metak jetima bespravno, doista oni u svoj stomak trpaju džehennemsku vatru. I oni će na kraju nastaniti džehennemsku vatru. Zatim lažno svjedočenje lažno svjedočenje. Kako je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, neće se pomjeriti stopala na sudnjem danu onoga koji je lažno svjedočio, sve dok mu Allah dželavala ne propiše vatru, sve dok mu Allah subhanahu wa ta'ala ne naredi da ide u džehennemsku vatru. Uzimanje mita također, jer je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u vatri će biti i onaj koji daje mito i onaj koji uzima mito, i onaj koji potplaćuje i onaj koji uzima, jeli, taj ime imetak u vatri, džahnemskoj vatri, bit će zajedno oba dvojica. Zatim varanje, poigravanje sa onima nad kojima imamo ovlasti. U to, dakle, ulaze i naše porodice, naše djeca, nevođenje brije o našim porodicama, o našim djecam, o našoj djeci, o onima nad kojima imamo ovlast. Jer je rekao Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam, Nema ni jednog čovjeka kome Allah subhanahu wa ta'ala podari upravu nad određenom skupinom ljudi pa umre, a varao ih je, da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće zabraniti džennet. Subhanallah. Nema ni jednog čovjeka da mu Allah da upravu nad ljudima pa vara te ljude. Ne savjetuje ih na dobro, ne želi im dobro, već samo želi sebi korist, da se koristi od njih, želi da ih slovu potrijebi, želi da on profitira bude ih varao, pa umre na tome, Allah će mu zabraniti, Allah će mu zabraniti džennet. I mnogo je, dakle, ovih dijela koja vode do džehennema. Dakle, dvije vrste su dijela koja zasigurno vode do džehennema, džehennemske vatre. Dijela zbog kojih čovjek biva vječnim stanovnikom džehennema, nikada neće izaći iz njega, i dijela zbog kojih čovjek zaslužuje da bude bačen u džehennem, ali ako mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti ta dijela, bit će sačuvan džahennema i ući će odmah u džennet, doći mu koliko mu Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti to dijelo, onda će zbog tog dijela morati goriti u džahennemu, odgoriti za njega, zatim će ga Allah subhanahu wa ta'ala izvesti i uvesti u džahennem. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne, da se ostavimo svih griha, svih loših dijela i velikih griha, upropaštavajućih griha i griha koji su od nevjerstva, da nam pomogne to u ovom mjesecu Ramazanu i da takvi nastavimo biti i nakon mjeseca Ramazana.